rufe tafsirin na wannan shekarar idan ka ɗauki mutane za ka iya kasa su gida uku kashi na farko allah maɗauki sarki bai nufa za su ga wannan shekarar ba wanda muna da su da yawa da yawa da yawa da yawan gaske ciki na tabbatar har da waɗanda suke halartar wannan majalisun da kuma waɗansu sauran majalisar namu muna roƙon allah maɗaukakin sarki duka wanda allah ya karɓi rayuwarsu allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya rahamshe su allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama makomarsu kaso na biyu na mutane su ne waɗanda muka yi muka rufe tafsiri da su muka yi tafsirin bare da su kuma suna nan da ransu amma Allah maɗaukin sarki bai ba su damar yanzu za su iya halatta wannan tafsirin da muke ciki ba wasu saboda uzuri na rashin lafiya wasu kuma saboda wani sanadi na daban wasu ma ta iya yiwa ana iya samun Allah ya kiyaye wanda ibtila'i ne na rayuwa ya sa shi ma ya sauka daga kan hanya madaidaiciya wadda yake kanta ya saukai kuma wani abin da ba to kaga wannan su ne kaso na biyu kaso na uku su ne wanda allah maɗaukin sarki ya raya su kuma ya ba su dama muka sake halartar wannan majalisi namu to kaga idan ka duba waɗannan kaso na mutane guda uku babu waɗanda allah maɗaukin sarki ya girmama wa ni'ima kamar mu da ya raya mu kuma ya ba mu ikon dawowa muka sake haduwa a wannan shekarar to babu shakka wannan ni'ima ce da ya zama wajibi ya zama wajibi mu gode wa Allah akanta gode wa ni'imar Allah subhanahu wataala ana yi da zuciya ta hanyar mutum ya yi imani cewa wannan ni'imar Allah ne ya masa ita ya gamsu cewa babu wanda ya masa wannan ni'imar sai Allah subhanahu wataala ana gode wa ni'imar Allah subhanahu wataala da baki ta hanyar faɗin alhamdulillah ko as-sana'u alallahi ko wani nau'i na lafazi da yake na nuna godiya da yaba ga Allah subhanahu wataala sannan ana yin godiya da aiki godiya da ake ta hanyar aiki shine mutum idan Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima to kar ya yadda yayi amfani da wannan ni'imar wajen sabawa Allah subhanahu wataala sannan yayi iyaka kokarin sa ya ga cewa ya ta wannan ni'imar ya rike ta ya kula da ita yadda ya kamata daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa dan adam babu ni'imar da ta kai ni'imar ilimi shi yasa wannan ni'imar Allah madaukakin sarki ya roki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya roki Allah madaukakin sarki ya ƙara masa wa qul rabbi zidni ilma Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ilimi to kasancewar halartar guraren da ake karantar da ilimi to ni'ima ce wacce yake babu wata ni'ima da za ka kwatanta ta babu wata ni'ima wacce za ka haɗa ta da ita to wajibi ne mu iyaka ƙoƙarinmu mu riƙe wannan ni'imar da gaske idan Allah ya ba ka ni'ima ya ba baka imani ya ba baka tuna Allah wanda za ka halarci gurin da ake karantar da ilimin da yake da alaƙa da sanin Allah da sanin haƙƙin Allah a kanka da sanin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin dokoki da tsari na shari'a ta Allah subhanahu wataala to daga cikin godiyar da zaka wa Allah karka bari wannan abin wani abin ya shagaltar da kai ya raba ka da wannan abu idan mutum wani abu ya shagaltar da kai ya raba ka da wannan to babu shaka kayi sako-sako kayi sakaci wajen riko da ni'imar Allah madaukakin sarki kuma baka gode masa kamar yadda ya cancanta a gode masa ba Allah madaukakin sarki ya yi mana nuni a cikin alqur'ani akan riko na gaske da ni'imar ilimi inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wato sai Allah madaukakin sarki ya ce da annabi yahya alaihi salatu wassalam ya riko da littafi wanda aka bashi ya rike shi da ƙarfi malamai suka ce abinda ake nufi riko da ƙarfi shine ba da muhimmanci da nuna wato da kimanta da daraja ilimi wanda Allah subhanahu wataala ya ba mutum to yan uwa wannan na kawo shi ne dan ya zama mana kaman matashiya da kuma ya zama mana kaman shine wato madauri da za daure abinda muka rufe akan sa muka rufe tafsiri a kansa a bara da kuma wanda za mu dora a bana da izinin Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana dace Allah maɗaukakin sarki ya bamu nisan kwana cikin hidimta addini Allah maɗaukakin sarki ya sadar da mu da dukkan alkhairi da ake sadar da waɗanda suke sadar da mutane da shi a cikin wannan wata na Ramadana Allah maɗaukakin sarki ya nisanta mu da duk wani sharri da yake iya auka wa mutum a cikin wannan wata na Ramadana da kuma sauran ragowar rayuwar mu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita wannan watan shekaru masu ɗimbin yawan gaske cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin yantattun bayansa da za a yanta a cikin wannan watan to kamar yanda aka sani a shekarar da ya gabata a shekarar da ta gabata mun tsaya a cikin tafsirin mu mun tsaya a cikin suratul nisa'i wato yau in Allah da za mu dora daga inda muka tsaya yau muna ranar laraba ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 18 ga watan biyu na shekara ta miladiya ta 2026 allah ya nufa za mu ci gaba da gudanar da tafsirinmu na wannan shekarar wanda a cikinsa muke karanta tafsirin wato tafsirul karimin rahman fi tafsirin kalamin mannan na sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi ko as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan majalisi namu mai albarka na masallacin jibus na biyu wanda ke saman layi a unguwar na dabo a garin kafin mai yaƙi ƙaramar hukumar kilo jihar kano don haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da da talatin uku cikin suratun nisa'i faɗin Allah maɗaukakin sarki in ya sha yi yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya ya'ti bi akharin malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ما شاء الله بارك الله فيكم Allah madaukakin sarki wato ya ci gaba da bayani akan ƙudurarsa da cikakken iko da yake da shi a matsayinsa na mahalicci ko makirkirin samai da ƙasai da dukkan halittu gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya ce in ya sha yudhibukum ayyuhan nas wa yati bi akharin idan Allah madaukakin sarki ya so to ya ku mutane yana iya tafiyar da ku ya maye gurbinku da waɗansu wannan mutanen ana magana da mutanen da alkur'ani yake sauka a lokacin da suke rayu muminansu da kafiransu da duk sauran mutane to sai Allah madaukakin sarki yake nuna musu ƙarfin ƙudurarsa in ban manta ba akwai gurare da yawa da Allah madaukakin sarki ya kawo irin waɗannan ayoyi har a wata ayar ma Allah madaukakin sarki yake cewa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai Allah madaukakin sarki yace ce ma waɗanda zai mai gurbin nasa da waɗanda suka bijirewa dokokin Allah subhanahu wataala na ƴaƴansu da jikokinsu da zuri'arsu to su kuma ba za su yi aiki irin na iyayensu ba wato mana inda mutane za su yin imani Allah yana iya mai gurbin su da ƴaƴansu waɗanda za su yi imani kuma su yi aikin Allah sai ya zama kai kuma da baka yi aikin Allah baka tafi sai ya zama baka da komai kuma abin da Allah ya nufa na daukarka addinin nasa ya ɗaukaka. to shine malam yace fadin Allah madaukakin sarki wa ya'ti bi akharina wato eh, Allah madaukakin sarki yana da cikakken iko ya zo da wasu sai yace ghairukum waɗanda ba ku ba hum atwa'u lillahi minkum wa khairum minkum Allah yana iya mai gurbin mutanen da suka yin imani idan kuka ƙi yin imani Allah maɗaukakin sarki zai maye gurbinku da waɗanda suka fi ku yi wa Allah ɗa'a kuma suka fi ku alkhairi wa fi hadha tahdidun linnas ala iqamatihim ala kufrihim wannan aya tana jin kunne tana yin gargaɗi ga mutane idan sun ci gaba da tsayuwa akan kan kafircinsu, wato ma'ana ko da kai ko ba kai addinin Allah zai ɗaukaka wa iradihim an rabbihim da kuma juya baya ga umarnin ubangijinsu duk wanda ya juya baya ya bar yin biyayya ga Allah subhanahu wataala yi watsi da dokokin Allah to Allah yana masa gargadi a cikin wannan aya fa inna Allah la ya'ba bihim shay'an la ya'ba bihim shay'an illa yuti'uhu Allah madaukakin sarki wato bai damu da komai ba wato ga mutane waɗanda ba su masa biyayya ba babu wani abu da Allah madaukakin sarki wato zai samu Allah idan mutane sun juya baya ba su masa biyayya ba walakin na huyum hilo wa yumli wala yuhmilu Allah maɗaukakin sarki yakan iya yin jinkiri yakan iya yin wato yakan iya yin dako ya jinkirta wa mutum amma Allah baya mantuwa ne suke cewa inna Allaha yumhilu wala yuhmilu Allah yakan yi jinkiri ya jinkirta wa mutum mutum ya ta saba Allah maɗaukakin sarki kaga kamar Allah ba zai kama shi ba amma Allah yana sanar da shi inna rabbaka labil mirsad hmm. Allah yana sanar da shi ba Allah ba zai taba mantawa a ce ya manta da azzalimi ko kuma wanda ya watsi da bin dokokinsa wai an manta da shi ba masa azaba ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira sai dai Allah yana yin jinkiri kuma jinkirin nan kai ne zaka ga a dogon lokaci amma shi a gurin Allah madaukakin sarki ba dogon lokaci bane wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun idan Allah maɗaukin sarki ya maka jinkiri na shekara dubu to shi a gurin Allah kwana ɗaya ne an maka jinkiri na kwana ɗaya shi ne kai kuma za ka ga ka kwashe shekara dubu kana shimfiɗa tsiya amma kuma ba abin da ya same ka yanzu da yawa daga cikin mutane da Allah ya ƙasanta mana ya ba mu labari a cikin alkurani irin su adawa irin su samudawa irin su fir'auna a lokacin sai da suka ringa jin cewa sun gagara ne saboda sun ga tsawon lokacin da aka ɗauka suna tashe suna yayi gashi suna saba ma Allah amma kuma ga su a raye kuma Allah bai musu komai ba amma da Allah madaukakin sarki ya saukar da bala'i ya saukar da musiba ta shafe su yanzu an ma daina labarin su yanzu misali fir'auna yau shekarar fir'auna nawa da rasuwa duk inda za a baka kididdigar shekarun mutuwar fir'auna to sai ka samu an yi sabani saboda me saboda shekarun sun yi yawan da zai wahala a samu cikakken bayanin da za a ittifaki akan magana daya a ce maka yau fir'auna misali da mutuwar sa yau shekara dubu ku zai wahala gaske saboda mai saboda daɗewar lokacin to sai kwatanta tsakanin lokacin da fir'auna ya yi mulkin nasa ya yi alfaharin nasa ya yi girman kan nasa da kuma lokacin da har zuwa ƙarshen rayuwarsa idan ka kwatanta wannan lokacin daga lokacin da kuma ya mutu zuwa yau don Allah shi kwana nawa fir'auna ya ma a duniya gaba ɗaya sai ka samu cewa bai ba da dogon lokaci ba to wannan shi ita sunna ta Allah maɗaukin sarki a doron bayan ƙasa thumma akbara anna man ce himmatuhu wa iradatuhu dunya ghayra mutajawizatun thawabad dunya wato aidaniyatun kai ghayra mutajawizatun thawabad dunya wato sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari cewa duk wanda himmarsa da kuma burinsa na kusa ne me ake nufi da buri na kusa shine na rayuwar duniya ghayra mutajawizatun thawabad dunya ya zama mutum sakamakon da yake nema bai wuce samu sakamako a gidan duniya ba walaysa lahu iradatun fil akhirati ya zama mutum ba shi da wani nufi ba shi da wani buri na lahira fa innahu qad qassara sa'yahu wa nadhirahu to babu shakka wannan mutumin yana da gajeren wato yana da gajeren kokarin nema wato bai yi nema yanda ya kamata a ce ya nema ba sannan kuma yana da gajeren tunani da hangen nesa maimakon ka nemi abin da zaka samu wanda yafi wannan kuma Allah ya baka damar da zaka nemi abin da yafi wannan sai ka takaita neman naka kuma ka takaita hangen nesa duk wanda ya fifita duniya akan lahira to babu shakka ba shi da hangen nesa wa ma dhalika fala yahsulu lahu min thawabi dunya sawa ma kataba Allah lahu minha kuma duk da haka wannan abin da yake so ya samu na sakamako a gidan duniya din ba zai samu fiye da abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa na rabansa a cikin duniyar ba wato shi ma fafutukar wato mutum idan ya samu dama zai iya neman duniya ya nemi lahira da damar da ya samu wannan damar ta lafiya ce ko ta dukiya ce ko ta lokaci ce gashi yanzu Allah ya raya mu yanzu wanda daga ramadanan da ya wuce zuwa wannan ramadanan bai yi aikin alkhairi mai yawa ba to ya cuci kansa kuma wannan damar ta wuce shara abada ba su sake dawa ba ko da ya ninninka aikin da yake din daga nan zuwa wata shekarar to ai kuma na bayan ba zai dawo ba ya riga ya wuce ko ba haka bane to sai dai idan ya ninninka aikin cikin falala ta Allah Maɗaukin sarki da ya sa Allah yana iya ya masa har ya zo kuma ya zama ya samu alkhairin da ya rasa a baya to wannan to kaga idan mutum ya yi wannan mutumin da yake neman duniya kuma to iyaka abin da Allah ya rubuta masa a duniya shi kadai zai samu fa innahu ta'ala huwal maliku likulli shay'in domin Allah madaukakin sarki shine ya mallaki komai duk abin da ka gani na Allah ne alladhi indahu thawabud dunya wal akhirah duk wani sakamako mai kyau da mutum zai samu aikin duniya ne ko aikin lahira to duka yana wurin Allah duka gaba ɗaya na Allah ne wato Allah maɗaukin sarki shi yake ba wanda ya so gwargwadon yanda ya so falyutlabha minhu walyusta'an bihi alaihima to dan haka kaga mutumin da ya fahimci wannan idan yana neman wata yana neman wani buri na duniya ko yana neman wani buri na lahira to sai ya nema a gurin Allah madaukakin sarki ya nemi kuma wannan burin na duniya da na lahira gabata da duniya da lahira a wurin Allah ake nema kuma ya ba mutum dama ya nema to me isa mutum ba zai hada ya nemi duniya ya nemi lahira ba wato ma'ana wannan ayar tana jan hankalinmu akan cewa dan ka nemi duniya Allah ba zai rage maka abin da ka nema kuma na lahira ba yanzu idan da a ce misali mutum zai yi addu'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya karantar da mumini ko yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar a cikin mutane idan sun je suna yin dawafi a ɗakin Allah subhanahu wataala akwai wanda yake roƙon duniya kadai sai ce ya ubangiji ka bani duniya kawai Allah madaukakin sarki ce wannan bashi da rabo komai kankantarsa bashi da wani rabo komai kankantarsa a cikin mutane kuma akwai wanda yake cewa ya ubangiji ka ba mu a duniya ka ba mu mai kyau sannan a lahira ma ka ba mu mai kyau sannan ka tsare mu daga azaba wuta sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wannan suna da rabo na abin da suka nema din za su samu wato ma'ana samun lahirar a hadawa mutum da duniyar ba zai rage masa kuma abin da zai samu na duniyar to dan Allah mutumin da zai je zai je ya je yi kasuwanci yana iya cin riba gwaggwaba da riba karama da riba babba amma wai sai ya haƙura da riba babbar ya karɓi ya ƙaramar maimakon ya haɗa biyu ko kuma ma in ba za su haɗu guda biyun ba ya kamata ya ɗauka sai ya ɗauki babbar ya bar ƙaramar amma shi sai ya ɗauki ƙaramar sai ya bar babbar kaga ko shakka babu wannan akwai ƙarancin hangen nesa a ciki to shine wannan ayar Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa idan eh, kamata ya mutum ya nemi duniya da lahira kuma ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki wajen samun nasu fa innahu la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi domin lalle abin da yake wurin Allah ba a samunsa sai da yau Allah biyayya ko duniya ce ko lahira ce ba ta yadda za a yi mutum ya same ta ta hanyar saba ma Allah subhanahu wata'ala wanda yake saba ma Allah subhanahu wata'ala ya ga kaman ya samu duniya to zaton haka yake yi da bai nema ta wannan hanyar ba Allah zai ba shi ta hanyar biyayyar tasa kuma ya zama babu nauyin komai a kansa wato abin da ka samu ta hanyar haramiya wanda kai fafutuka ka samu da ka yi haƙuri yana daga cikin arzikinka da Allah madaukakin sarki zai baka ta hanyar halaliya akwai wani labari da na gani wani barawa a ƙasar Syria wata jarida ce ta buga ta a ƙasar ba ƙasar Syria ba a ƙasar Tunisia wata jarida ta ƙasar Tunisia ta buga barawo ne ya haura gida yana son ya je ya sata to ashe Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ce ta rayuwar mutanen gidan a hannunsa take da ya haura zai je ya sata sai ya samu cewa tukunyar gas ce ta fashe kuma daki a rufe su kuma mutanen wannan tukunyar gas ɗin duk gaba ɗaya ta sumar da su wannan gas ɗin da yake fita ya shaƙe su sun suma don haka da ya je ya lura cewa lalle wannan gawarin gas ga kuma mutane duka azube sai ya ɓaɓɓalle ƙofar da ya ɓaɓɓalle kofar kuma sai ya nan, sai ya dau sai ya kira asibiti ya kira waya yan sanda sai aka zo sai aka ɗebi mutanen sai aka je aka kai su asibiti kuma aka ba su kula da ya cancanta kuma Allah Maɗaukin sarki ya sa suka samu sauki to kun ga dole akwai wata almara da ya kamata a warware ta ko ba haka wani ai duk kun gane almara ko kai me ya kawo ka gida? waye ya kira ka to shine sai ya zo ya faɗa da bakin sa yace tabbas ya ga yan sanda yace tabbas shi sata ya shiga zai je a gida kuma ga dalilin da yasa zai je ya sata yana buƙatar kuɗi kaza kaza kaza ga abubuwan da yake son yayi shine kawai ya ba hanyar da zai samu shedan ya ya zayyana masa ya kawata masa ya je haura zai sata to kuma da ya je ga wannan sai ya ga cewa to ya ce ya gudu shi ya tsira an gane wannan aiko ya tsira da kansa ba kama shi da laifin sata ba ya yi mummunan ta'adi idan kuma ya bar waɗannan mutanen bai san yanayin yadda za su tsinci kansu ba da haka sai ya zaɓi ƙara shi wannan horon da za a yi masa in Allah ya sa ya ce rayuwar waɗannan mutane da Allah kun gane abin da nake nufi ko to shikenan dai daga ƙarshe da aka yi shi kotu aka yi discharge ɗinsa tun da dama bai ɗauki komai ba kuma kaza kaza da wayar sauransu to su kuma waɗannan mutanen sai suka je suka tambayi 'yan sanda nawa ce bukatar da yake bukata abin da yake nema da aka faɗa su kuma sai suka ɗauka suka ba shi kyauta <laughs> to ka gani to kaga wannan saboda yana cikin arzikinsa amma kaga Allah ya kaddara ga kuma ta hanyar da zai zo ba ta wancan hanyar haramun din ba wanda to kaga wannan shi yake nuna maka cewa arzikin mutum duk inda yake mutum yana nan zai tare da wannan to don haka arziki ba a riskarsa ko na duniya ne ba yadda za a yi ka riski arzikin duniya sai da abin da Allah ya rubuta maka kuma ba a riskarsa sai ta hanyar yin da'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake faɗa yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta ta tastakmila rizqaha wa ajala annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibrilu ya zo ya sanya ya busa wannan bayanin a cikin zuciyarsa me malaika jibrilu ya saka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa wato shine Allah ya madaukakin sarki ya ce babu wata rai da za ta mutu a duniyar nan sai an gama cika mata arzikinta kuma da ajalinta ma'ana yanzu idan da ragowar kurɓar ruwa ƙwaya ɗaya duk inda ko za ka zai ba za ka mutu ba sai ka kurɓi wannan ruwan saboda akwai ragowar arzikinka shi yasa da arziki da ajali kamar akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da cewa da dan adam zai gujewa arzikinsa kamar yanda yake gujewa ajalinsa da sai arzikin nasa ya same shi kamar yanda ajalinsa ma zai same shi a ce kai misali baka san arzikin ne ka ce to ba yadda za a yi wannan arziki ne tare da kai ba dai a nan gurin za a samu ba to warin ba gurin to kamar yadda ajali zai bi ka duk yadda za a yi sai wani sababi sai ya bibiye wannan ajalin naka ya same ka ba za ka iya guje masa ko yawwa wannan aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake sai ajalin ka ya cin maka to haka duk inda kake shi ma arzikin ka sai ya cin maka ko ka so ko ka ki to shine dan to sai mala'ika jibrilu ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce ba wata rai da za ta mutu sai an cika mata arzikinta kuma sai an cika mata arzikin ajalinta to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa fi ƙwalabi, in kun tashi neman arziki ku kyautata hanyar neman arzikin nan ma'ana kar idan ku ya rufe ku ce halal yaki halal ki haram an gane wannan aiko sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce saboda shi arziki falala ce ta Allah in ka duba ai duk inda Allah madaukin sarki ya ambaci arziki a cikin alqurani da sunan me yake kiransa fadlillah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha inda al-mash'aril haram ko واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله hadda zuwa ƙarshe ko an gano wannan aiko inda Allah yake cewa wala junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifta kaya sai aka ce fadlan falala in zaka shiga masallaci zaka ce Allahumma iftah li abwaaba rahmatika in zaka fita daga masallaci zaka ce me Allahumma iftah li abwaaba fadlika saboda me saboda fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi arziki falala ce ta Allah shi kuma falala da take ta Allah ba ba wanda ya isa ya neme ta ta hanyar saba ma Allah ta hanyar sabo ba za a samu ba in ma mutum ya samu yana ganin ya samu to ba samu ne ba asara ce Allah ya kiyaye mu wala tudrakul umuru diniya wa dunyawiyya illa bil isti'anati bihi ba yadda za a yi mutum ya samu bukatunsa na duniya bukatunsa na addini wato shine na neman lahira da mutum yake yi ba yadda za a mutum ya samu eh, cimma maburinsa na neman abin duniya da yake yi sai ta hanyar neman taimakon Allah shi yasa kullum a cikin eh, suratul fatiha muke karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ubangiji kai kadai muke eh, bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kaga idan kai sallah me kake nema kana neman duniya ne ko kana neman lahira kana neman lahira ne da wannan sallah ta ko kana neman Allah ya baka aljanna kana neman Allah ya tserar da kai daga shiga wuta to idan ka idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kace Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga Allahumma inni ala dhikrika kana tabbatarwa kana yin ikirari. kana faɗawa Allah maɗaukakin sarki cewa wannan damar da na samu ta bauta maka idan ba dan da taimakon ka ba ban san yi ne da kankin kaina ba to haka ya kamata mumini ya zama a cikin kokarin da kake na ibada ka ringa roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka kuma aikin da kake fa na bauta Allah ka roƙi Allah ya taimake ka akan wannan din saboda idan ba haka ba in ka dogara da ƙarfinka shedan da duniya da mutane sun fi ƙarfinka abubuwan da kake yaƙi da su sun fi ƙarfinka sai dai ka nemi taimako daga mahallicinsu kamar yadda ibn qayyim ya shafa da gurare daban-daban ko in kana son ka tsira daga sharrin shaytan to ka nemi tsari da mahalicin shaytan din ya tsare ka daga sharrinsa amma in kai ne da ƙarfinka da dabararka da wayanka shaytan ya fi ƙarfinka ina jin ma na taɓa gaya mana yanzu ko kai ne yanzu aka nuna maka wani dattijo aka ce duk abin da ake a ƙasar nan da shi ake kullawa da shi ake kwancewa tun daga shekara 300 zuwa yau dan Allah yanzu ka je ka ci zaka wannan dattijan da wara idan zai cuce ka ba sai dai Allah ya kwace ka ba a ce duk abin da aka yi a kasar da shi ake kullawa da shi ake kwancewa kuma yau shekara 300 ana bugawa da shi ya san sirrin komai yanzu wannan idan zai yazo zai cuce ka yau dare ka ba sai dai Allah ya kwace ka hannunsa ba to shedan yau shekara sanawa <laughs> an gano na aiko to wannan kenan Allah dauke sarki ya shirye da mu wal iftiqaru ilaihi ala dawami kuma mutun ya nuna cewa shi mabukaci ne a gurin Allah madaukakin sarki ko da yaushe ko da yaushe ka ringa nuna cewa kana da bukata gurin Allah madaukakin sarki wajen cimma manufofinka na abin da kake nema duniya da lahira walahul hikmatu ta'ala fi tawfiqi man yuwaffiquhu kuma Allah madaukakin sarki yana da hikima cikin datar da duk wanda Allah ya yi nufin zai datar da shi abinda akwai abinda ake cewa at-tawfiqu wal khidlan at-tawfiqu wal khidlan wato wani zaka ga Allah ya datar da shi yana bin Allah wani kuma zaka ga Allah ya ya tozartar da shi sai kaga baya yin aikin bin Allah wanda baya yin aikin bin Allah to wannan yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya tozarta su Allah ka kiyaye wanda yake bin Allah to shi kuma Allah ya datar da shi yayi masa dace to kai da Allah ya sa kake kan hanyar bin Allah ai ba karfin ka bane ba dabarar ka bace dace ne Allah madaukakin sarki ya maka to a cikin wannan ne ya datar da wanda ya so da kuma wato ya kaskantar da wanda ya so to wannan akwai hikima mai yawan gaske a ciki to shi yasa sai malam ce mana yuwafiqhu wa khidlani man yakhdhuluhu Allah ya datar da wani ya zama mai bin Allah Allah ya cozartar da wani ya zama mai wato saba ma Allah wa fi ita'ihi wa man'ihi haka nan da Allah ya ba wani ya ba wani ya hana wani akwai hikima mai dimbin yawan gaske akwai hikimomi masu yawa da zamu fahimta ko wanda Allah madaukakin sarki ma ya yi mana nuni zuwa gare su yanzu da misali a ce kowa yana samun abin da yake so to wane ne zai maka hidima <laughs> a ce kowa ya samu abin da yake so ya za a yi waye zai maka hidima ai ka gaba zai yi ba har kirkire kirkiren nan da muke gani wallahi wani wahala ce take sa ake yi Thomas Edison wanda ya kirkiro ban wutar lantarki an ce sai da ya du sai da ya gwada ya jaraba ya gani ya jona nan bai yi ba ya jona nan bai yi ba har so dubu hudu da wani abu to amma fa lokacin da yake makaranta kasa gama makaranta ya yi korarsa akai to da Allah ya sa ya gama makarantar da yanzu wata kila ba da kwallon amma tun da ya zauna ya kasa yin makaranta kuma yana son burinsa na rayuwa ya cika to ya zai dole ya zauna shi ma ya nemo kansa mafita ko to a wajen kokarin nemo kansa mafita din kuma ku duba kuma abubuwan da ni'imomin da Allah ya ni'imta miliyoyi dubunnan mutane da shi akan wannan ba fa iyaka ganin haske kawai abin ya tsaya ba yanzu da misali ba yanzu a ce misali ba ba ba ballan tarki ta ina mota za ta tafiya da daddare an gano wannan aiko da idan dare ya yi sai a tsaya ce to shi shikenan tun da dare ya mana a guri ka bari mu kwana gobe da safon Allah da muna nan kan hanya za mu tuwo to jirgi ma ba zai tafiya ba shi ma yana buƙatar haske ko ba haka ba ne abubuwa da yawa da kake tunanin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 bada shaida dan Allah madaukakin sarki idan aka nemi shaida to karka yi la'akari da kusancin da kake da shi da wani ka ba da shaida wacce yake ba gaskiya ba ya zama cewa a lokacin da kake yin ba da shaida kana kana bada shaida ne dan Allah madaukakin sarki walau ala anfusikum ko da akan kin kawunan ku ne aka ce ka faɗi gaskiya to karka fifita kanka akan gaskiyar ka ba da shaida ta gaskiya ko da a kankin kanka ne aka nemi shaidar da akwai yanayin da za a zo ba a samu wanda zai shaida ba a ce to gaya mana tsakaninka da Allah kai ka zane kun gane abin da nake nufi ko to kar ka kalli wannan bukatar ta kankin kanka ka yi faɗan shaida wacce take gaskiya ka ba da shaida ta gaskiya a kanka walau ala anfusikum aw ne. haka nan ma iyaye dan bayan kankin kanka ai ba wanda ya kai iyayenka kusanci da kai ko ba wanda ya kai iyayenka haƙƙi a kanka to su ma ka bada shaida ta gaskiya akan su wal aqrabina haka nan makusanta kada kusancinka da mutum ya sa ka bada shaida wacce za ta yi masa amfani kuma ka zalunci wani in yakun ganiyan aw faqiran idan wanda za ku ba da shaida din a kansa wato ganiyan mawadaci ne aw faqiran ko talaka ne fallahu aula bihima to Allah ya fi su cancanta da ku yi abin da ya muku umarni da shi ku ba da shaida ta gaskiya dan idan ya kasance mawadaci ne ta iya yiwa za a bada za ka bada shaida ta ƙarya domin kwaɗayin abin hannunsa in kuma talaka ne ta iya yiwa kai a tunaninka tausayinsa sai sa ka bada shaidar da kake jin cewa za ta masa amfani to duka wannan gaba ɗaya zalunci ne sai Allah madaukakin sarki yace in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa lalle ne kar ku bi san zuciya kar ka bi abin da ranka yake so an ta'dilu ku kauce ku yin adalci in dai an zo magana adalci ta, ku yi adalci kar ku biyo son zuciyar wa in talu idan kuka canza magana ko kuka canza shaida aw tu'ridu ko kuma kuka bayar da baya kuka ki bayar da shaidar alhali shaida ta zama ya zama tilas wato sai ku koyi shaida ku ki bayar da ita fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira babu shakka Allah madaukakin sarki yana da cikakken ilimi akan abin da kuka kasance kuna aikata duk abin da kuke Allah madaukakin sarki ya san shi to wannan ayar wato tana da mahimmanci kwarai da gaske a rayuwar kowane musulmi wannan ayar tana da mahimmanci kwarai da gaske wato tana daga cikin ayoyin da suke kafawa mutum tsarin rayuwa tsarin rayuwa ne wanda komai za ka sai ya shiga cikinsa to ne sai malam ya ce Allah madaukakin sarki ya amuru ta'ala ibadahul mu'minina an yakunu qawamina bil qisti shuhada lillahi Allah madaukakin sarki yana umartar bayansa su kasance masu tsayuwa akan adalci kuma masu bayar da shaida don Allah wal sigatun mubalaga walƙawamu sigatun sigatu mubalaga ay kunu fi kulli ahwalikum qa'imina bil qisti wato idan aka ce qa'imu wanda ya tsaya da abu amma idan aka ce qawamu to wanda ya tsaya tsayin daka kenan kun san a Hausa an ce tsayawa da tsayawa tsayin daka da bambanci ko wannan tsayawa tsayin daka ya fi ƙololuwan mataki ne da ya wuce maganar tsayawa to idan a ce sa Allah madaukin sarki bai ce kunu qa'imina bil ba sai ya ce kunu qawwamina qawwamuna bil wato qawwam shine mutumin da ya tsaya tsayin daka ya kai ƙololuwan matuƙa mataka wajen tsayuwa akan shine abinda a larabci ake cewa sigatu mubalaga shine wanda su kuma turanci suke da shi comparison ko wanda ake comparison na adjectives sai a ce strong stronger strongest to kamar idan misali yanzu ka ce tsayuwa a turanci za ka ce mata farm firm to wanda ya fi kowanne zama farm kun kaga farmist kenan ko to shine qawwam din shi kuma qa'im farm wanda ya tsaye akan abu to wannan shine Allah madaukakin sarki yace kunu qawamin bil qist shine ma'anarsa kunu fi kulli ahwalikum qa'imina kowanne irin yanayi na shi yasa na ce wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suke gina mutum tsarin rayuwa komai na sai wannan abin ya shiga ciki alladhi huwa al-adlu fi huquqillahi shine ka tsaya ka yi adalci a cikin sauke haƙƙin Allah duk wani haƙƙi na Allah ka tsaya ka sauke shi yanda ya cancanta ka sauke shi wa huquqi ibadihi hakanan ma haƙoƙin bayin Allah su ma ka tsaya tsayin daka ka sauke wannan haƙin falqistu fi huquqillahi Allah yusta'ana bi ni'matihi ala ma'asiyati wani zai yi tambaya to ya zan yi tsaya tsayin daka ya zai yi in zama na tsayu akan haƙƙin Allah madaukakin wajen sauke haƙƙin Allah madaukakin sarki da yake kai kaina shine karka yi amfani da ni'imar da Allah ya maka wajen saba masa karka yi amfani da ni'imar da Allah ya maka wajen saba masa kaga kuwa wato ma'ana abin da ake nufi kawai ka saba Allah saboda akwai abin da in aka sama sharadi ba zai ciku ba yanzu idan aka ce karka saba wa Allah da ni'imar da ya maka to da me kenan zaka saba wa Allah akwai wani abu da kake da iko kai aiki da shi wanda baya yawa cikin ni'imar da Allah ya ba kaga ma'ana kawai an ce karka saba wa Allah da Allah kun gane wannan aiko wannan ilzami ne wato an lazimta maka wani abu wanda dama ba zai yi ka cika sharadin ba to don haka tsayawa da haƙƙin Allah maɗaukin sarki shine karka saba ma Allah maɗaukin sarki da ni'imar da ya maka idan Allah ya maka ni'imar ilimi karka saba Allah maɗaukin sarki ta hanyar amfani da ilimin nan naka wanda kuma a zamanin da muke ciki wannan abin shine yafi yawa mutane an ba su tarbiyya ko in ce an gurɓata musu su ta musulunci suna ganin cewa wai ilimi wayo ne ilimi wayo ne wato duk ilimin da ka samu wani bai samu ilimin ba to sai ka ga cewa sai wai kai amfani da ilimin wai ka cutar da shi to wannan kun shakka babu mummunan tarbiyya ce ba tarbiyya ce ta musulunci ba ilimi amana ce kowanne irin ilimi ne kuwa amana ce kar ka dauka cewa sai ilimin addini ilimin addini shine kan gaba amma kowanne irin ilimi amana ce ma'ana yanzu idan a ce misali kana kasuwa kana kasuwanci sai ka ga shi wani mutum yana neman wani ilimi da zai masa amfani don kada ya asara to wajibi ne ka bashi wannan ilimin sai ka ga wani mutum za a damfare shi saboda bai san abu ba wajibi ne ka sanar da shi cewa wannan abin ga yanda yake kaga wannan ilimin naka in kayi wannan kayi amfani da shi a cikin abin da yake bin Allah in kuma ka ɗauka cewa kawai ilimi wayo ne tunda kai kayan ilimi to shikenan sai ka cuci mutane to babu shakka inna rabbaka labil mirsad Allah ya kiyaye to haka nan idan Allah ya maka baiwar dukiya haka nan idan Allah ya maka baiwar lafiya kar ka saba ma Allah madaukakin sarki da wannan lafiyar da Allah ya maka wanda kuma duk nau'i na saban Allah za ka ga ba a yin sa sai da lafiya saboda dama abin da yake kawo saban Allah a yi san zuciya ne an gane wannan ko hmm. hawan nafs ita ke kawo saban Allah to ita kuma zuciyar tana buƙatar flow tana buƙatar gudanar jini yadda ya kamata a jikinka kafin mata sha'awar sabon Allah akwai nau'o'i da yawa na sabon Allah wanda in baka da lafiya ba baka tunanin su kai ta kanka baka ko ba haka bane to idan Allah ya baka lafiya kai kokari ka ririta wannan lafiyar ka saba ma Allah madaukakin sarki da wannan lafiyar da Allah ya baka yanzu gashi nan muna muna gani da yawa daga cikin mutane mutum yana kwance ana sallar asuba yana bacci shi wannan baccin da Allah ya baka shi ma fa lafiya ce akwai wanda zai je wata da watanni ya je a je kasashen duniya ana ta neman ya ringa yin mai a dawo da shi ya dinga yin bacci kamar yadda kake yi amma Allah maɗaukin sarki bai bashi ba to amma kai sai Allah ya baka baccin amma kuma sai kai amfani da wannan ni'imar da Allah ya baka kuma shikenan sai ayi me shikenan sai ka saba ma Allah maɗaukin sarki ana kiran sallah sai ka kwance ka kawai kai ta bacci abin ko kuma idan dan da Hausawa suke cewa na san dai wannan makar magana ba asalin na hausa ba ne wataƙila wasu mu yanayi kawai suka sashi cikin hausa cewa wai in jifa ya wuce kanka wai ya kan ubanka ba haushe ba zai faɗi wannan Allah ya kiyaye to wannan ya kamata ya zama mutum eh, mu riƙe wannan bal tusrafu fi da'atihi abin da ya cancanta shine duk wata ni'ima da Allah ya maka kai amfani da ita wajen yi masa biyayya wal qistu fi huquqil adamina an tuaddi jami'al huquqi allati alayka kama tatlubu huquqaka su kuma sauke nauyin haƙƙin ɗan adam da yake kanka shi ne ka sauke duk wani nauyi na tilas da ya hau kanka kamar yadda kai ma kake son a sauke maka idan misali kai uba ne kana da 'ya'yanka suna da haƙƙi a kanka ai haka ne ko to sai ka ƙaddara cewa da kai ne ɗan ya kake son sauke maka haƙƙin naka kaga dai duk mutum mai hankali ba yadda za a yi tunanin ya fatan cewa ina ma shi ne ɗan kuma ɗan shi ne kuma shi babansa kuma shi baban nasa ya watsi da shi da yawa daga cikin mutane za ka ga irin yanayin yadda mutane za ka ga misali suna sakin yaya maimakon ya zama yaro yana karami ka bashi kulawa yanzu misali mutumin da zai zo ya zauna a zo a cire kati a takarta kuma ka ga yara 'ya'yansa 'yan ƙanana suna yawon talla suna nemo abin da za a zo a yi cefane a gidansa da shi a yi abinci ko kuma a'a ya tanaji kayan abincin amma ya ce ba zai sayi ruwa ba ko ba zai sayi itace ba sai da yara ƙanana a tura su ƴan ƙanana sun tafi sun je sun ɗebo ruwa ko sun je sun yi itace yan tsakaninka da Allah da za a tambaye ka a ce kai lokacin da kake yaro an tambaye ka an ce ka zaɓi uba za ka zaɓi uba irinka <laughs> da Allah kun gane abin da yake kaga ai karshen zalunci kenan kai ka zama abin da kai inda za a ce ka zaba kai kuma zaka Allah ya kaddara wani ya dora masa kai ne babansa to kai inda kai ne kake zaban uba zaka zabu uba irin ka to sai ga mutum kaga rashin adalci kenan to shine ka sauke haƙƙin kamar yadda kake son a sauke maka idan kai kuma da ne akwai mahaifinka yana da haƙƙi a kanka to ka sauwara a ƙwaƙwalwarka kai idan ka ƴaƴanka sun taso wace irin biyayya kake son su yi maka wace irin kulawa kake son su baka to sai ka duba kaga kai mahaifinka irin wannan kake bashi idan ba wannan kake bashi ba to fa ka sani fa inna safinata la tajri ala libas ka sani fa ba yanda zaka sayo jirgin ruwa fa ka zo ka ce wai zaka zaka zaka tafiya da shi akan titi jirgin ruwa baya tafiya akan titi in ana son jirgin ruwa ya tafiya sai an dora shi a ina sai an dora shi a ruwa to dora a ruwan shine ka kyautata wa mahaifanka kamar yadda kake fatan 'ya'yanka su kyautata maka yanzu aka samu musamman zamanin nan namu na waya sai ga mutum ma ba shi da lokacin mahaifansa musamman wanda yake mahaifan nasu suna zaune a nesa da shi kullum ci busy kawai in ma ya tashi sai dai ya buga waya kuna da wata bukata eh muna da bukata to barin turo muku dubu biyar dubu goma dubu ashirin yanzu dan Allah a wannan shekarun kai za ka so misali a ce ‘ya'yanka su watsar da kai ba za su zo inda kake ba sai dai su biya bukatunka na yau da gobe za ka so haka to kaga to wannan shi ne to wajibi ne mutum ya sauke nauyin haƙoƙin da suka hau kansa kamar yadda yake san shi ma a sauke masa fatu'addin nafaqatil wajiba to sai malam ya ba mu misalai Ya ce misali duk inda ya kamata ka kashe dukiyarka wanda ya zama wajibi kai kashe dukiyarka wajen abin da ya zama wajibi din li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq min bima ataahu Allah to kaga wannan shine duk inda ya zama wajibi ka bayar da dukiyarka to ka bayar wa duyuni sannan da ba suka idan ana bin ka bashi ka yi tunanin cewa in ni ne nake bin wani bashi ya nake son ya biya ni bashin to kai ma haka za ka sauke masa haƙin wannan na bashin kanka wato amilun nasa bi ma hibbu an Aminu ka bihi kuma kai mu'amala da mutane irin mu'amalar da kake fatan su ma su maka irin ta idan ka je za ka yi sayayya kana sa ran wannan mutumin da za ka yi sayayya a gurinsa ya gaya ma gaskiyar kayansa kuma ya yi maka sauki ko ba haka ba ne to kai ma idan ka tashi zaka sayarwa da mutane ka zama mai sauki rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza qtada haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace wannan mutumin da yake da irin wannan sufofin Allah kai masa rahama yanzu dan Allah idan ka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka addu'a ya Allah ya maka rahama zaka ji dadi ko ba zaka ji ba zaka yi kokari ka kai wannan gurin ko ba zaka yi kokari ka zama ba to wane ne wannan mutumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada sufofinsa yace samhan idza ba'a mutum ne mai sauki idan zai sayar maka da kayansa ba zai ce wai ai ya san kai ma abinda da zaka samu sai ya kure ka sai ya wahalar da kai ba samhan idza ishtara in zai saya a gurinka kuma shi ma yana da sauki dadin mu'amala duk wanda ya ciniki da shi ya saya a gurinka to zaka ji dadi yanda zai ba sai ya kure maka ribar ka ba yanzu ku duba abin mamaki ana yawan faɗan wannan abin jan hankali ne mai kyau za ga a social media ana yawan yinsa idan yanzu misali mutum yanzu zai sayi abin da ake sayarwa watakila naira ashirin ashirin ake sayar abin amma idan yazo sai ce uku naira hamsin shi kuma mai sayarwa mai karamin ƙarfi ne wani lokacin ma dalilin da yasa ake sayarwa ba dan ya ci riba bane saboda abin in ya kwana zai lalace to sai ka matsaye shi saboda kai ka san ai in bai sayar ba sai dai ya zubar amma idan ka je manyan supermarket wanda ake yin sayayyar da gasken ake kashe miliyoyin nerori ka isa ka taya musu kayansu kai ma kana jin kunya da Allah ko ba haka bane kai ma kunya za ka yi yanzu sai a ganka ka je manyan manyan supermarket ka je ka rungumo abu an zo za a biya kuɗi kana cewa ai mun ragi ai kai ma ka san wannan to wannan din wannan wanda yake sai da abin wato yake mai dan karamin karfi wato sai ka tausaya masa ka yi sayayya a gurinsa yanda shi ma zai samu wani abu to wannan niyyar da kake sawa na wannan abin da kake sawa Allah ba zai bar taka ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a akwai wani lokaci ina tafiya a mota da daddare sai na tsaya wani gidan mai wato wani abu ne sai da nayi nadama a sa yara sun fito suna talla bayan sallar isha ni ina sauri abun bai zo kwalwata ba sai bayan na tafi wata ta zo tana tallan kwai kwan ya fashe da babban kwai kana jin yanzu idan kwai ya fashe akwai mutumin da zai saya su kuma wasu suna bara ita kuma kwai take sayarwa shi kuma kwan ya fushi sai bayan na tafi kilometers masu yawan gaske wallahi sai na regret na ce da na sani in sai kwan nan ko ba shi da kyau yanzu zubar da shi in ba ta kuɗin saboda me saboda kun san idan kwan nan ya kare gobe bara za ta dawo saboda masu bara sun fi masu tallan samu ko ba haka bane to su kuma masu tallan ba a sayan abin da suke sayarwa saboda kila kai kana ganin ba ka da bukatarsa su kuma masu bara ana ba su Don Allah yau da gobe ta karuwa za su ko ba karuwa za su ba sannan mutumin da yake yin kasuwanci yana dan karamin kasuwancinsa kullum fa yana da buri ya faɗi da kasuwancin ya amfana ya amfanar da wani mutane su amfana amma kasuwancin bara ne kawai ba a bukatar bunƙasa shi yanzu idan mutum yana yin bara yana samun kuɗi wallahi idan yana samun naira dubu arba'in dubu hamsin ba zai sa wata hula ta kirki da za ka gane da Allah kun gane ko ba haka ne ko kun taɓa ganin wani ya zo ya bara misali a masallaci kamar wannan amma idan ya samu da yawa kuma ya dawo ya ce to assalamu alaikum jama'a na zo na yi bara ɗazu ina neman kuɗin mota naira dubu uku to kuma gashi Allah ya taimaka abinda kuka tara min dubu ashirin ne ga dubu biyar a sa a akwatin masallaci ka san wanda ya wani kun gane wannan ko me zai yi buri ca zai ina ma dubu casa'in ne ko dubu ɗari ne shi ne burin da zai yi kawai ba zai yi tunanin ya gina wannan ba amma mai sana'a ba haka yake ba Allah ya sa an gane abin da nake nufi to irin wannan abin to idan kana da wannan tunanin cewa mutum ne zaka sai kaya a gurinsa amma bari ka hada da taimaka masa da zaka yi saboda ka bunƙasa kasuwancin nasa to kana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa addu'a to sannan kuma yace samhan idza qada idan ka zo zaka yi hukunci kuma kana da saukin hukunci wato ma'ana ba ba ka da wato zaka yi hukuncin bisa adalci ta hanyar da yafi dacewa da mutunta da kuma, sannan kuma samhan idza qada an gane wannan aiko idan kuma wasu malaman sun fassara shi da idan zai biya ba idan zai ci bashi ko zai biya bashi to duka yana ciki ya zama misali mutumin da lokacin da ka ci bashi ka zama kana da kyautatawa wajen biyan bashi sannan kai ma idan aka ci bashin ka kana da kyautatawa wajen mutumin da ya ci bashin kai zo zai biya to haka nan ma abin da ya shafi hukunci to wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi don sauke haƙoƙin mutane da suke a kansa to shi yasa sai malam ya ce min al akhlaqi wal mukafa'ati wato kyawawan ɗabi'u kuma duk wani alkhairi da mutane suka yi maka ka dinga biya su ka dinga rama musu shine abin da ake cewa almukafa'a kuma yana daga cikin abin da yayi karanci mutumin da ya maka alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a ilaikum ma'rufan fakafihu duk mutumin da ya maka abin alkhairi to ka riƙe a zuciyarka cewa wata rana sai ka saka masa ta iya hanyar da kai ma za ka iya yace idan ba za ku iya ba kuma ba ta inda za ka yi kane ma hanyar da za ka biya shi ta wannan ba ka iya ba ya ce ta kuyi masa addu'a har a wani hadisin ma ya ce duk wanda ya ce jazakallahu khairan to babu shakka ya yi biya alherin da aka yi masa da biya mai kyau in kai mutum addu'a ka ce lahu khairan to amma ka duba yanzu a rayuwarmu da muke ciki mutane suna da wannan tunanin shine abin da ake cewa alwafa'u wato riko da alƙawari shi yasa wani malami da ya ga irin yanayin yadda mutane suke da rashin riko da alkawari kun gane wannan aiko sai ya rubuta littafi sunansa fadlul kilabi ala kathirin mimman labisal thiyabi fadlul kilabi ala kathirin mimman labisal thiyaba an gane ko kun gane kuwa eh wato malamin yana cikin malaman karni na shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dan labarin nan ko ba ne yanzu bane karni na shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga magana ne muke na shekara 1000 da wani abu an gane wannan aiko kusan eh, shekara 800 da wani abu ko ba haka ba to ya rubuta wannan littafin sunansa fadlul kilabi ala kathirin mimman labisa athiyab wato yace kannuka sun fi da yawa daga cikin mutanen da suke sa riga da wando <laughs> in kun karanta fa game aka ce <laughs> saboda yana magana akan alwafa yana magana akan riko da alƙawari yanzu mutumin da kai masa alkawari sai ya manta amma karansa bai manta ba za a samu haka ko ba samu ba wani mutum da kai mu'amala da shi ta alkhairi ya amfana ya amfana ya ci ya sha ya komai ya ginu watakila karansa da yake biyo shi ya zo gurinka sai ka ga karen yana yin haushi ka zo ka wuce bai ma haushi ba ya manta da wannan abin alherin kaga bai manta ba to amma sai mutum ya manta amma kare ba zai manta ba shine ya rubuta fadlul kilabi ala kathirin min safiya ba. wato kai ma yafi da yawa daga cikin masu riga da wando Allah ya kiyaye Allah ka sa ma cikin su to shine wal mukafa'a mutum ya maka abin alkhairi kai kuma ka saka masa ta hanyar da kai ma kake jin cewa zaka iya wa gairi zalika da abin da ya kama da wannan wa min a'zami anwa'il qisti daga cikin manya-manyan nau'i na adalci alqistu fil maqalati wal qa'ilina wato kai adalci a cikin maganganun da zakai da kuma mutanen da zakai maganganu da kuma mutanen da suke yin maganganu din wato magana tana daga cikin kaso mai tsoka wanda take dauke da adalci wato duk abin da ka faɗa ya zama wannan magana da ka faɗa magana ce ta adalci babu zalunci a ciki idan yanzu misali ka zo ka faɗi magana ta ƙarya kai wa mutum ƙarya ko shaidar ko waye da sauransu ka masa adalci ba kai masa adalci ba to shi yasa wannan yana daga ciki fala yuhkamu li ahadi alqawlaini aw ahadi almutanazi'ina eh, fala yahkumu li ahadi alqawlaini au ahadil mutanazi'ina idan an kawo ma an ce da Allah malam muna son kai mana hukunci tsakanin wannan maganganun guda biyu da aka faɗa wace ce gaskiya wace ce ƙarya to a gurin akwai wato a nan gurin shine kunun qawamina lillahi shuhada bil qist wajibi ne ya zama wannan maganar da zaka faɗa ka ce wannan magana ce ta daidai wannan magana ce ba ta daidai ba ba ta da alaka da kusanci ba ta da alaka da wadata ba ta da alaƙa da talauci amma idan kana jin waƙe-waƙen hausa da aka yi har ma wasu daga cikin larabawa a cikin waƙensu za ka ci suna faɗan wannan wani yake cewa wai idan yanzu wai talaka ya yi atishawa idan mai kuɗi ya yi atishawa sai a ce rahimallahu rahimallahu Habiba! Na wa akhana Allah ya wa ɗan rahama kai rahamukallah amma idan talaka ya atishawa sai su ce man zallabi yu'zina man zallabi bi zukamihi uzina wannan wane mai mura ne yake son sai mu ma sai ya sai Allah kun gane wannan ku. to su ma a waƙe-waƙen Hausa za ka ji akwai irin waɗannan abubuwan akwai wani wanda yake wani waƙe da ake sawa a rediyo yake cewa idan ka ga mai kuɗi in cuta ta kama shi tun kaza kaza kaza da shi kuma talaka ba za ka ga babu mai kula shi to magana idan aka zo da magana aka ce ga maganar nan da aka yi an ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to ya zama cewa wanda yake adalci shine ka faɗi maganar gaskiya akan maganar da take ta gaskiya wanda take ta ƙarya kuma ka ce wannan maganar ba gaskiya ba ce ko da kai ne ka faɗa ko da babanka ne ya faɗa ko da wani makusancinka ne ba kuma in yakun ganiyan ɗaukar iran sallahu aula bihi ba ko yawwa to wannan shine to don haka idan ka zo za ka yi hukunci akan wannan au ahadil mutanazi aini ko kuma ɗaya daga cikin mutum biyu da suke jayayya suna yin rigima ko suna yin musu lintisabihi au mailuhu li ahdihima kada mutum ya fifita wani saboda kusancinsa ko kuma a'a kafirin jaya kafi karkata zuciyarka ta fi jin daɗi ka ce wani shine mai gaskiya amma ba wai haƙiƙanin gaskiyar kake bi ba to babu shakka wannan yana daga cikin zalunci wanda Allah madaukakin sarki ya haramta mana bal yaj'al wijhatuhu al-adlu bainahuma ya sanya abin da yake alqiblarsa kawai shine adalci a tsakaninsu wanda ya faɗi magana gaskiya ya faɗi magana gaskiya wanda ya faɗi magana ƙarya ya faɗi magana ƙarya wanda yake da gaskiya an bashi gaskiya wanda yake da wannan yanzu dan Allah ka duba yadda rashin wannan yake rusa ƙasar mu a kullun yana ci kamar cutar kansa ni ba taɓa ganin abin da yake illata al'umma kamar rashin adalci ba babu abin da yake wa al'umma illa kamar rashin adalci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu Allah ya shirya mu eh Allah ya dawo da mu kan abin da yake daidai to dan haka bal yaj'alu wujhatuhu al-adlu bainahuma wa min al-qist ada'u shahadati allati indaka ala ayyi wajhin kana daga cikin adalci shine ka sauke shaida da aka nema a gurinka ko ta wace fuska ce hatta alal ahbabi har shaidan nan ko da ta kunshi masoyanka ne idan ba su ne da gaskiya ba ka ce ba su ne da gaskiya ba idan su ne da gaskiya ka ce su ne da gaskiya bal nafsi kai ko kankin kanka ne ma an zo kuna rigima da wani ya zo ya ce kaza haƙƙinsa ne kai kuma ka ce kaza haƙƙinka ne sai daga baya sai ka gano cewa ai bisa wato wannan magana da kai ko kuma abin da ka ɗauka ta bayyana cewa ba shine gaskiya ba sai ka ce masa to wani dan Allah ka yi haƙuri ni kaga da na yi zaton kaza ne amma tabbas a cikin wannan al'amarin kafin ni gaskiya an samu a cikin magabata mutane za su yi jayayya akan wani abu guda suna yin musu a kansa amma kafin su tashi daga wajen sai wani daga cikinsu sai ya gamsar da ɗayan cewa abin da yake faɗa ne daidai sai ya ɗauki nasa shi kuma ya gamsar da shi abin da yake faɗa ne daidai shi kuma sai ya ɗauki nasa da Allah kun gane abin da nake nufi yanzu kai kun taɓa kuna musu da wani kace a ah, to in dai haka ne fa wani kai ne kafin gaskiya <laughs> ai zai yi wahala to wannan shine abin da ya kamata ya zama wajibi mu kwatanta ana fara musu ka gano kai ne ba kai ne da gaskiya ba ka ce eh kuma fa gaskiya ba na fa kafi ne gaskiya a nan gurin kai ne wannan fa kaza ne kaza ne kaza ne da sauransu to wannan shine yana daga cikin adalci wanda Allah madaukakin sarki yake umartar mu mu wali hadha qala saboda haka Allah madaukakin sarki yace shuhada alillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakunu wani in yakunu ganiyan aw faqiran fallahu aula fallahu aula bihima ai fala tura'u alghina alghaniyu liginahu kada ku ce za ku za ku ba wanda yake mawadaci gaskiya saboda wadatarsa walal faqiru bi za'mikum rahmatallah kar ku gobaye bayan wanda yake shi kuma talaka ne wai saboda tausayinsa da kuke ji ku azatan ku? tausayin mutum shi ne ka tabbatar masa da abin da yake shi ne gaskiya idan yanzu misali ka ɗauki haƙƙin mawadaci ka ba wa talaka wai saboda tausayin talakan da kake yi to babu shakka ka cutar da shi wannan talakan da ka ɗauki haƙƙin da ba nashi ba ka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa so da yawa za ku zo min da wata jaye za ku zo kuna yin rikici ku zo kuna yin rigima akan wani abu to ɗaya daga cikin ku ta iya yiwuwa ya fi iya bayani ya fi daɗin harshe fiye da ɗaya ya ce wanda wannan yana iya janyo ɗauki haƙƙin da ba nasa ba da Allah kun gano wannan aiko in ba shi ya ce to ku sani duk wanda aka ɗauki haƙƙin da ba nasa ba aka ba shi kuma ya karɓa to wannan yana cin garwashin mutane wato ma'ana bala'i yake cewa kansa in ka san ba haƙƙinka ba ne aka ɗauka za a baka ka ce to ku dakata ku dakata jama'a fa sai dai a hakuri, abin nan tsakani da Allah ba na bane ku bashi kaza to shikenan ka zauna lafiya to wannan shine Allah ya shirye da mu Allah ya kiyaye bal ishidu bil haqqi ala man kana kowaye ma ku shaida gaskiya akan sa fa ya ta'ayyanu ala man nasaha nafsuhu to sai ya zama an eh, fa ya ta'ayyanu ala man nasaha nafsuhu ya zama tilas akan duk wanda yayi wa kansa nasiha wa arada najataha an yahtamma lahu ghayatal ihtimam kuma yake son ya samu tsira ya tsirar da kansa to lalle ya kamata ya bada uh, wato ya bada himma ya bada kulawa matukar kulawa wa an alahu nusba ainihi ya sanya adalci ya zama shine abin da yake gaban sa ko da shi, duk mutumin da yake son tsira duniya da lahira wa mahallu iradatihi ya zama kuma duk wani nufi da zakai kai adalcin kake nufa ba wani abu na daban ba wa an yuzila an nafsihi kullu mani'un wa a'iqun an iradatil isti kuma duk wani abu da yake yana iya kawo maka cikas wajen tsayar da adalci ka kawawa da kanka shi shine kamar yanzu misali idan aka baka hukuncin da kake jin cewa zuciyarka tana da raunin da ba za ka iya ba to ka miƙa shi hannun wanda za su iya da Allah an gano wannan aiko misali a ce yanzu kana alƙali aka kawo wani hukunci da kake jin cewa zuciyarka ba za ka iya fin ƙarfin son zuciyarka ba in dai za ka yi wannan hukuncin ba za ka iya yin sa bisa adalci ka ba mai haƙi haƙinsa ba to shi kenan sai kai transfer sai ka mika wannan wajen wani alƙalin ya je wanda kake da imani cewa lalle lalle zai iya wannan shari'ar kuma ya tabbatar da adalci akan abin da yake shine adalci to haka al'amura wanda suka shafi na rayuwa to wajibi ne mutum ya sanya ya zama ya sanya wannan shine a gaban sa wa an yuzila an nafsihi kullu mani nu'aqinu yaquhu an iradati al-qisti aw al-amalu bihi ko abin da zai hana ka kai aiki da adalci wa a'zamu a'iqin lidhalika ittiba'il hawa wani abu ne ko kowanne girma wanda yake hana mutane su adalci shine bin san zuciya kai ga abin da zuciyarka take so ga kuma adalci sabanin abin da ta take so ne to kaga sai fa amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa an hawa ko in ba mutum ya tuna da cewa zai tsaya gaban Allah ba to babu shakka za ka ga ya biyo son zuciya Allah ya kiyaye li hadha nabaha ta'ala ala izalati hadha al-mani bi qawli shi yasa Allah madaukakin sarki ya yayi nuni zuwa ga cewa mutum ya yi kokari ya kawar da wannan abin da zai hana shi adalci sai Allah madaukakin sarki ce fala tattabi'ul hawa an tadilu Ai fala tattabi'u shahawata anfusikum al mu'aridatu lil haqq mu'aridatu lil haqq mu'aridatu bi san zuciyarku wanda ya ci karo da adalci fa innakum in ittaba'tumuha in kuka bi san zuciyarku adaltum anis sawabi za ku kauce daga abin da yake shine daidai wato duk in lokacin da mutum ya biyo san zuciya ita zuciya za ta kai shi zuwa ga abin da yake ba daidai ba walam tuqifu lil adli ba za ku iya tsayawa akan adalci ba fa innal hawa imma an ta basirata sahibihi domin shi son zuciya wani lokacin yana makantar da basirar mai wannan son zuciyar sai zama gashi kana gani amma kuma ya makantar da ganin da yake cikin zuciyarka kuma fa inna la ta'mal la ta'mal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi suduri sai ya zama idan ka gashi yana ganin gaskiya kurkuri kurkuru amma kuma zuciyarka ta makance sai ka dauki gaskiyar sai ka dauki abin da yake ba haƙƙin mutum bane ka bashi hatta yaral haqqa batilan har a waye gari mutum ma yana ganin gaskiya sai ya dinga kallanta a matsayin ƙarya wal batila haqqan sai ya dinga ganin kuma abin da yake ƙarya sai ya dinga kallonsa a matsayin gaskiya wa in ma ya arifa al haƙa wa yatruku ko kuma mutum yana iya sanin gaskiya an ya arifal haƙƙa wa yatrukahu ya san menene gaskiyar amma sai ya kyale ta yaje je ya abinda da zuciyarsa take so li ajli hawahu saboda bin san zuciyarsa faman salima min hawa nafsi duk wanda ya kubuta Allah ya kubutar da shi daga san zuciyarsa Allah ka kubutar da mu wafiqa lil haqqi to Allah ya masa dace zai zama yana bin hanyar gaskiya wato yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya yawaita addu'a cewa ya ubangiji Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ka dinga cewa Allah madaukakin sarki ya cusa maka kimsa maka jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa a cikin zuciyarka ka dinga yawa Allah kirari kana roƙonsa ya tsirar da kai daga san zuciyarka to wannan duk mutumin da Allah ya sa ya samu wannan damar ya samu Allah ya tsayar da shi ya raba shi daga san zuciya ya zama yana iya yin adalci ko da sabanin abin da zuciyarsa take so ne to babu shakka wannan yana kan hanyar gaskiya wa hudiya ila siratil mustaqim kuma Allah ya shirye da duk mutum da ya tsinci kansa haka to yana cikin wanda Allah ya shiryar suke bin hanya wacce take miƙaƙƙiya hanya madaidaiciya hanya ta adalci ta addini da Allah madaukakin sarki saukar da annaba gaba daya walamma bayyana annal wajiba alqiyamu bil to da Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa ya zama tilas mu tsaya akan gaskiya naha an ma yudadu zalika sai Allah ya hana mu abin da yake kishiyar wannan ne menene kishiyar tsayuwa akan gaskiya wa huwa layyul lisani anil haqqi shine mutum ya zama yana karkata haƙƙin yana karkata harshensa da yana kokarin sai yayi wa ƙarya sai yayi wa ƙarya kwaskwarima ta zama ita ce gaskiya to wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hana fi shahadati wa ghairiha a lokacin da mutum yake bada shaida da wani wannan wa tarifin nutqi an sawabi kuma mutum ya karkatar da furcin maimakon ya faɗa abin da yake daidai sai ya faɗa abin da yake ba daidai ba al maqsulu min kulli wajhin wajibi ne kowane mutum ya tsaya tsayin daka ya guje wa wannan ɗabi'ar ta kaucewa gaskiya da kuma yin amfani da daɗin magana wajen daurewa da wajen sama ƙarya wurin zama kawo min ba'dul wujuhi in mutum ba zai iya yin wannan gaba ɗaya ba to ko da a ce a wasu fuskokin ne mutum ya dinga ƙoƙarin kwatantawa wa da fi zalika tarifu shahadati daga cikin abin da yake na kaucewa gaskiya akwai juyawa ko kuma juya shaida idan mutum ya tashi zai bada shaida to sai ya zama ya juya shaidar ya bayar da ita bayan da ya kamata ya bayar da ita ba wa adami takmiliha ko kuma mutum ya bada shaidar amma sai ya gutsire ya ki bada ita cikakkiya ta yanda shaidar da ya bayar ba za ta kai ga akai ga hukuncin da ya kamata a yi ba aw ta'wilu shahidi ala amrin akhara ko kuma ya fassara shaidar da aka zo aka kawo ko mai bada shaidar yi masa wata fassara ta wata fuskar daban yanzu idan kana zuwa zaka kotunan alkali zaka ringa ganin irin waɗannan abubuwan ko musamman yanda lauyoyi suke yin aikin su to wajibi ne idan mutum ya tsinci kansa a aikin lauya ya zama abin da yake karewa gaskiya ce kada mutum ya zama ya fi son zuciyarsa wajen kare ƙarya ya yi mata fenti ya yi mata gyara ya yi mata kwaskwarima don ya nuna cewa gaskiya ce za a ga wani lokacin shi lauyan ba yana samun nasara a shari'ar ne ta hanyar soke shaidojin wanda ya kawo shaidar ba a'a shi mai shaidar ne zai soke shi da Allah kun gane wannan aiko mutane ne suka zo za su ba da shaida to a cikin masu ba da shaidar akwai wanda yake ganin cifa lauyan ya san ba gaskiya wace ya san abin da shaidar zai faɗa gaskiya ce to amma in wannan ya ba da shaida za a yi shari'ar bayan da yake so ba to sai ya soki mai ba da shaidar kaga dan haka sai kotu ta cire shi a cikin wanda za su ba da shaida idan aka cire shi su kuma sauran shaidar su ba ta bayar da abin da ake nema na a ba mai gaskiya gaskiyarsa to wannan duka Allah madaukakin sarki ya san da wannan dan haka sai da ya ja kunnan ma kan wannan sannan eh, dadin dadawa ma wala taktumu shahada wa man yaktuma fa innahu athimun qalbu wani lokacin ma mutum ba shaidar ƙarya zai bayar ba a'a ita shaidar kawai zai koyi ya sani amma sai ce a shi bai sani ba ba yi a gaban sa ba wanda wannan kuma sai ya sa a zalunci wani a dalilin rashin ba da shaidar da kai to babu shakka wannan duk abin da mutum yayi Allah madaukakin sarki yana ganin sa shi yasa shari'ar musulunci take da bambanci da duk wani tsari na doka ta duniya kowane iri saboda ita shari'ar musulunci ta haɗe bambancin da yake tsakanin bodar da take tsakanin duniya da lahira sai shari'a ta balle ta haɗe su gaba ɗaya da Allah an gano na aiko gashi tana wato tana baka tarbiyya tana tana maka da lahira sannan kuma tana gaya maka ga yanda zaka yi a duniya wanda yanzu misali idan ka ɗauki misali tsare-tsare da ake na na kamar misali ka ce ko ko ko na constitution ko na criminal law ko na penal code ko na menene menene idan duk wani hukunci da za a yi maka ba za a haɗa shi da abin kuma da za a yi maka a lahira ba ma'ana da za ka iya dabara ka kauce wa binciken da shari'a take da shi na duniya to kai ka aburin ka kasha kuma duk wanda ba shi da imani da Allah haka yake zato ma'ana da zai je misali yanzu idan zai laifi zai je ya ɗauki kayanka zai je ya maka sata to kafin ya sata sai ya nemo ƙwararru wanda suka san doka ya gaya musu cewa ina ne loopholes wanne guri ne ake da baraka ita dokar da aka yi wanne guri da wanne guri take da baraka da Allah kun gane wannan ku in suka gaya mai cewa nan gurin akwai baraka nan gurin akwai baraka nan gurin akwai baraka sai zo ya ma sata in an kai shi gaban kotu sai su amfani da wannan baraka din sai su ba shi kariya shikenan sai a kyale shi to kaga a tsari na doka wanda yake ba na Allah ba ai kaga kaman ya ci banza kenan ko to amma a doka Allah fa akwai raguwar aiki wannan ma wasa ne ma aka yi ba. aikin na gaske ma yana nan sai bayan an mutu tukunna to kaga wannan shine abin da shari'ar musulunci ta fita daban yanzu wannan files din da ake ta lissafa na Epstein na wannan file din da ake gano mutane da suka je manya-manyan mutane na duniya da suka dinga yin abubuwa na masha'a na badala na tsafa-tsafa na bautar shedan na waye da sauransu wanda ake ta bankadowa ana yin shari'a a America na san kuna bibiya abin da yake faruwa duk dan Allah ne yake ƙara tabbatar muku da shi yana ƙara tabbatar muku da illar tarbiyya da ba a gina ta kan imani ba saboda yanzu misali mutumin da ya yi imani don ka tafi tsibirin abstein to ba ma tsibirin abstein ba ka tafi tsibirin abkarama inda manyan ifritan aljanu suke Allah baya ganin ka ka isa ka gujewa mutuwa ka isa ka gujewa mala'ika to kaga duk waɗannan abubuwan tarbiyya wacce ba a gina ta kan imani ba ba taɓa haifarwa da mutane ɗa mai ido ba amma in ka yi imani kasan cewa yanzu idan kana bin doka ka cewa ai in ka guje wanda ka karya doka ba a kama ka an maka hukunci ba za ka guje wa wanda ya baka dokar za ka guje wa wanda in ka mutu magulinsa za ka koma to wannan shine to shi yasa wannan abubuwan yana da kyau mu lura da su kwarai da gaske to shi yasa idan mutum yazo zai bada shaida to wajibi ne ya bada shaida wacce take shaida ce ta gaskiya to don haka al-inhiraf anil haqqi ko yawwa eh, yawwa aw ta'wilu shahidi ala amrin akhara fa inna hadha min al-layy li'annahu al-infiraf eh, eh, inhiraf al-haqi ka ka soki ma mutumin da yazo ya kawo shaida saboda wai ka samu a hukunci irin yanda kake so to shi ma yana daga cikin wa in wato kun karkace wa hanyar gaskiya aw tu'ridu ay tatruku al almanuta bikum hmm. ko kuma kuka bar shi adalcin da Allah ya dora nauyin alhakin kulawa da shi akan ku adalci da Allah ya ma umarni ya dora ma wajibi ka tsaya ka tsaya tsayin daka da adalci sai ka yin adalcin ka rabu da shi ka je kai zalunci ka tarki shahidi li shahadatihi kamar misali wanda zai ba da shaida sai ya bar shaida ta sai ki bayar da ita saboda an bashi shi kuɗi kusan har wannan har gwamnatoci in kuna karanta littafan da suke magana akan political science suna da dabaru na silencing din mutane da za su yi magana misali akwai wanda shi ba za a ce masa ba za a ce masa eh, wato ba za a iya eh, wato ba za a iya hana shi in zai magana ba za a iya hana shi ba to sai a je a bashi cin hanci a ce mu abin da muke so kawai kakkai magana akan wannan abu to idan magana gaskiya ne za a danna haƙƙin wani in ka ƙi magana ɗin ka karɓi wannan abin da aka baka to ka ci harama. kuma sai Allah ya kama ka to saboda ka bar shaida saboda me saboda wani dalili ba wata maslaha da ta wajabta ka bar shaidar ba to shine wannan to dan haka in kuka bar wannan adalcin wanda Allah madaukakin sarki ya dora muku akai aw turidu ta turkul qistal manut bikum ka tarki shahidi bi shahadatihi wa tarkil hakimi li hukmihi alladhi yajibu alaihi alqiyam bihi ko kuma shi mai hukuncin ya zama tilasta yayi hukunci amma sai ya dagawa sun ce justice delayed is justice denied justice delayed is justice denied wato ma'ana yanzu idan kana da kana karar wani idan ana son a zalunce ka sai a ce ku je gobe ku dawo a sake sa rana in kuka sake dawowa sai a ce ya eh, ai ya turo lauyansa ya faɗa ya ce baya jin daɗi ba shi da lafiya dan haka ku je gobe ku sake dawa kai kuma ɗan kuɗin mota kake yi haƙƙin naka kuma kaga cewa za ka wahala daga ƙarshe sai ka ce kai ka janye ƙaran nan amma kai ka san ba wai ka janye ƙaran ne don ka gamsu da abin da za a yi maka wasu ka san ba za a yi maka adalci ba to wannan jinkirin shi ma yana daga cikin nau'in eh, zalunci duk mutumin da ya zama wajibi a kansa sai ya yanke wani hukunci to ya zama wajibi a kansa ya yanke wannan hukuncin ba ya zauna ya jinkirta shi ba ya wanda ta hanyar jinkirta din sai ya zama kuma ya yi watsi da hukuncin fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira aw muhitun bima fa'altum Allah yana da ilimin Allah ya game duk abin da kuka kasance kuna aikatawa in mutum kaga zai zalunce sani ya alamu a'malakum Allah ya san dukkan aikin da kuke khafiyaha wajaliha wanda yake boyayye da wanda yake a fili wa fi hadha ta'didun shadidun lillazi yalwi aw yu'rid wato nan gurin kaga akwai jan kunne akwai gargadi mai tsananin gaske ga mutumin da yake sanya karkatar da shaida ko kuma ga mutumin da zai bijire ya ki bayar da shaidar wa min babi aula alladhi yahkum bil batil to wanda ma ya cancanta da wannan gargadin shine wanda zai hukunci shi kuma akan ƙarya ya san gaskiya amma sai hukunci akan ƙarya aw yashhadu bizuri ko kuma ya bada shaidar ƙarya ita ce azur din ko a Hausa ma muna cewa shaidar zur ko hmm. shaidar zur abinda asali abinda azuru yake nufi alkadhib abinda kirkirarriyar ƙarya ita ce azuru wanda ba ta da wani tushe wa hum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura to wannan shaidar zur din da mutum zai bayar to wannan shi ma yana daga cikin wato gargadin da aka yi da faɗin Allah madaukin sarki fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira li'annahu a'zamu jurman domin mutum yayi bari shaidar zur yana daga cikin zalincin da fi kowanne girma li'anna al na tarkar al-haqqi wa qama wa domin na farko din da suka yi suka kiba da shaida su sun bar gaskiya ne shi kuma wanda yayi hukunci akan zalunci shi kuma yayi hukunci ne na ƙarya yayi hukunci ne da ƙarya maimakon yayi hukunci da gaskiya sai yayi hukunci da ƙarya wanda wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan laifuka yan uwa wannan wannan ayar tana da matukar muhimmanci ba ko da a ce misali baka haddace ta ka rike ta ba amma darasin da yake cikin ta ya kamata mu sanya shi ya zama ka'ida ce ta rayuwar mu mu gina rayuwar mu akan adalci mu gina rayuwar mu akan gaskiya yanzu wannan zamanin da muke ciki yana daga cikin zamanin da mutane suke watsi da irin waɗannan abubuwa bari ba mu misali shaidar da mutum zai bayar a kansa dan Allah mutum dubu nawa ne ake ba su abin da sun san ba za su iya ba ake ba su aikin da sun san ba za su iya ba amma saboda kwaɗayin abin da za a samu su karɓa shi to kaga bai bi faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce walau ala anfusikum ba a kankin kanka kai in ka san baka iya abu ba to kaka karba amanar mutane in ka san ba za ka iya rike ta ba kaka karba ce yasa annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim sai ma eh, ibn shaykhul islam ibn taymiya a cikin littafinsa da ya a siyasatu shar'iyya yace wannan sai ya nuna maka ginshiki guda biyu ake gina rike kowane matsayi a kansa shine ilimi an gane wannan aiko da amana ilimi da amana waɗannan abubuwan su ne guda biyu to mu kuma yawanci mun fi karkata ɓangaren me mun fi karkata ɓangaren cewa amanar rashin ilimi akan abu rashin amana ne yanzu idan misali kai ka san cewa misali kai ba likita wani amma sai kaga za a samu kuɗi idan an je an yi allura za a samu kuɗi idan an yi kaza sai ka zo baka iya ba sai ka ce ka iya saboda kai mai. ka samu kuɗi to kaga wannan baka riƙe amana ba bangaren wani janibi ne kai baka ka samu matsala bangaren hafizun alim da yake koda kana da amana sai ya zama ka iya to wannan ya kamata mu saka shi ya zama wani tsari ne na rayuwarmu sheda akan kin kanmu ko sheda akan yan mu ko sheda akan wasu mutane da muke kauna kar ta sa mu ki faɗan gaskiyar abin da ya kamata a faɗa wanda yake na gaskiya ne wannan shine kowa ya tsaya kan abin da yake na adalci idan mun yi wannan sai ka ga yau mu ta yi albarka sai ka ga cewa kuma mun samu tsira duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya gafarta mana to wannan ya yi addu'a Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya saka mana gaba daya shi yana wannan yana yin tambaya ne shin ya dace idan mutum zai yi addu'ar neman ‘ya'ya ya bayo Allah zaɓin maza ko mata to wannan bukata ce amma dai ya kamata tunanin ma ya kamata mutum ya ba kansa tarbiyya a kansa tunanin ya kamata mutum ya ba kansa tarbiyya a kansa kafin a zo maganar halaccin shin ya halatta mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya bashi ‘ya'ya maza wannan ya halatta ya halatta mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya bashi ‘ya'ya mata wannan ko shakka babu ya halatta baya cikin nau'i na addu'a wanda aka haramta amma ya kamata ka canza tunaninka me yasa kake son yaya maza me yasa kake son yaya mata to a nan gurin illar take kamar wanda naga yayi wani malami tambaya yace wai shin malam ni gajarta tana damuna ya halatta in roki Allah <laughs> roki Allah ya kara min sai malamin yace wannan tambayar da kai ya ce tana nuna wata matsalar ce kuma da ya kamata a ce ita kai tambaya a ta shi ne meye dalilin mene wato ma'ana kai kana ganin cewa dogo ya fi ka shi kuma Allah maɗaukin sarki da ya sa fifiko tsakanin mutane yi ina kuma inda Allah a ku ya ce to koma ka je ka nemi ilimi ka samu tarbiyya ta addini za ka gane wannan abin ma da kake buri din ma ba shi da wani amfani to shi ma wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta ƴaƴa maza da ƴaƴa mata duka babban abin da muke fata shine Allah ya mu masu albarka kuma Allah maɗaukin sarki da ya zo ma yana magana akan gado hatta gado kaga dukiya ce za a dauka a bayar abin duniya ne ko sai da Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah to wannan jan hankalin sai malamai suka ce ya kunshi ma duk yanda Allah ya raban gada da Allah ya zo ya ce iyayenku da kuma 'ya'yanku Allah ne ya fi sanin wanne ne ya fi kusa da ya muku amfani to ba wai iyaka iyayen da yayan ne kawai ka tsaya ba a'a din rabon gadon da Allah ya din babu wanda ya san wa ya fi amfani ga mutum to Allah da ya san wanda ya fi amfana maka a cikin ƴan uwanka da danginka sai ya tsara yadda za a raba gadon? an gane wannan aiko to kuma za ka gani mu sha abinda muke kallo a yau duk yana nuna wannan wannan yanzu misali idan kana tunanin 'ya'yanka in kana da 'ya'ya maza za su taimaka maka a al'auran da suka shafi abubuwanka na duniya ko ba haka bane to ta iya yiwa kuma in ka mutu ba su ne za su fi yawaita maka addu'a ba shi kuma wannan dan takaitaccen lokaci ne gajiyar da ka ci kana da gona za katuwar gona masha Allah yanzu kana da 'ya'ya maza za a je a maka noma to shekara nawa ka ci to da ka mutu fa magana cin to ya tsaya ko akwai wanda yake da shakkar in ya mutu zai ci gaba da cin to sai dai na aljanna shi kuma na aljanna a gonan ka ake noma shi kaga wannan lokacin ba ƴaƴa maza kake bukata da za su noma maka gonarka ta duniya ba kana bukatar ƴaƴa ne masu tarbiyya da albarkar da za su maka addu'ar da za su maka noma a gonarka ta lahira su gina maka gidan aljanna to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta amma ita addu'ar mujarradin addu'a ka roki Allah kana roƙon Allah ya baka 'ya'ya maza ko Allah ya baka 'ya'ya mata wannan ba eh, baya daga cikin addu'o'i da malamai suka haramta wallahu a'lam kuma idan mun duba zamu ga a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari matan imrana ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ni da wannan ɗan da yake cikin abin da yake cikin ciki na nayi alkawarin zai zama wato mutum ne da aka ware shi ba shi da aikin komai sai hidiman masallaci karantar da addini da kuma ibada fata ƙabbal mini ta ce yawon wani ji ka amsa mu amma falon ma wadda ta qalat rabbi inni wada'tuha sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mace mai cikakken sani akan wa ta haifa ita dai ta ganta mace amma yanzu misali law kana nisa'u mithlu hali ay la nisa'u 'ala rijali da yanzu a ce duk matan duniyar nan kamar sai na maryam suke zaka zo ka ce kai kafi su an gane wannan aiko ai da kaman yanda rana suke da wata da haka za yi da kana ganin mace ma za ka yi da fi ka dan yanzu misali ai wata yanzu namiji ne kuma ita mace rana rana mace ce amma yanzu wata yana jin yafi rana an gane wannan aiko to sai Allah ya bata wato ya mace amma ya macen da za a yi miliyoyin miliyoyin mutane bayan Allah ma mutanen kirki wanda ba su kai kwata-kwata ba su kai inda take to amma da ta ga an haifi mace ta haƙura Falan falamma wada'ata ta rabbi inni wa unsa sai Allah ya ce wallahu alam ma wada'at ko an gane wannan ko ita kuma tana ganin walaysa zakaru kal unsa sai ta ce amma inni ha maryama maryama ma'anar ta baiwa Allah ka gani wancan burin nata ta janye daga shi sai ta ce wa inni ha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim tace ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ta da ita da zuri'ata daga shaytan wanda yake la'ananne idan aka riƙe maka shaidan don Allah ka samu babban nasara ko ka samu yanzu ka duba cikin watan azumin nan ma maradatul jinni fa maradatul shayatin mu bayan fa aka aka aka daddaure fa ba wani kansu ba amma ka duba yadda mutane suke samun dama suna walwala cikin bin Allah to balantana kai a ce gaba ɗaya babu rabon shaidan a cikin zuri'arka gaba ɗaya haka ta roki Allah madaukakin sarki kuma Allah ya karba mata mm. to kaga wannan shine tunanin da ya kamata mutum ya yi in kai addu'a Allah ya baka namiji sai ka haifi mace to ka riƙe ta da kyau kuma ka ji cewa wannan falala ce da ni'ima Allah ya maka kuma ka san cewa Allah maɗaukin sarki cikin hikimarsa yana iya baka macen da tafi maza gashi na ba misali macen da za ta maka addu'a bayan ka mutu ta fi namijin da zai gama hidimta maka tsawon rayuwarka kuma an ka mutu ko da yana ma addu'ar amma ba lalle ne kai yadda mata take maka addu'a sannan malamai suka ce haihuwar 'ya'ya mata ya fi sa zuri'a ta zama ta ɗore fiye da haihuwar 'ya'ya maza yanzu misali a ce mutum ne ya haifi 'ya'ya mata goma 'ya'yansa shi kuma abokinsa duk lokaci ɗaya suka fara haihuwa shi kuma ya haifi 'ya'ya goma maza yau a ce bayan shekara arba'in da haihuwar waɗancan 'ya'yan idan muka zo zuri'a waye za mu ga suna da yawa to watakila a goma wancan ma har yanzu ma guda takwas ba su yi aure ba ko ba haka bane su auren ma basu ba kuma an aka ci gaba da tafiya a hakan watakila sai sun kare zuriya sai sun kare sai an waye gari babu rago zuriya ta duniya gaba daya to haihuwa ƴaƴa mata akwai alkhairi mai yawa a cikin su kuma amma wannan duka hikima ce ta Allah madaukakin sarki ya ba wanda ya so mata ya ba wanda ya so maza wani lokacin kuma ya ba wa mutum aure biyun ya ba shi mata ya ba su maza wani lokacin kuma ya bar wanda ya so wa ya ji alumai ya sha wa wanda ya so kuma shi kenan sai ya bashi haka babu haihuwa shi kuma wanda Allah ya bashi ba haihuwar shi ma sai ka ga Allah ya masa wata baiwar kuma da masu haihuwar kuma ba samu irin ta yanzu mutum nawa ne suka haihu suka yi watsi da ayan nasu ba sa kula da karfe goma ko sha ɗayan dare ko sha biyun dare ka ga yaro yana yawo a titi amma da an kama shi sai to da har ana cewa wai yawan 'ya'yan ne to kwanakin baya ma aka kama wani shi a gurin uwar da uban ma shi kaɗai ne shi kaɗai ne aka kama ce yana gararan ba da aka zo kai ina babanka ya ce a ai shi babansa ai bayan to ya kai babanka bayanan to ina babanka ta ce aure ta yi ta kore shi da suka rabu dama shi gidanta ya zo kun gane abin da nake nufi ko sai suka rabu da suka rabu to ya ci gaba da zuwa ya kula da shi ɗanɗan nasa to yanzu kuma za ta auri wani za ta so don Allah wani tsato ya dinga shigo mata gida shi ne kawai ta kore shi ta ce kai ma ka je ka nemo inda za ka zauna to shine da ta auren kuma shi kuma mijin baya san dan shi ce to ubansa ma ya guje shi shine shi ma ya sallamo shi haka ma yaron yana gararan ba to kaga yanzu misalin wannan sai ka samu wani mutumin shi bai haihu din ba amma ya rike ya rike zuri'a ta mutane da yawan gaskiya tarbiyantar da su kuma za su ci gaba da masa addu'a har Allah ya nade kasa ko kuma yana da wasu ayyuka na alkhairi da ya gina wanda za su ci gaba da wanzuwa yana samun alkhairi fiye da wanda ba su kai bi ba to duka wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ɗaya daga cikin waɗannan abun ko ya yi shi a ɗaya daga cikin wannan kashe-kashen abin da ake so shine ka dage ka ci jarabawa ta wannan in Allah ya baka ƴaƴa maza da mata ka kyautata musu tarbiyya in Allah bai baka ƴaƴa ba to ka yi haƙuri da wannan shi ma ibada ce sannan ka yi ayyuka na alkhairi da yawa wanda kake sa ran cewa bayan ranka za a ci gaba da amfana da su da yawa daga cikin ai akwai eh, akwai wanda ya rubuta littafi sunansa al-ulama wal uzzab malaman da su suka mutu ma ba su yi aure ba ya kawo tarihin malamai da yawa da suka ba da gudunmawa a tarihin addinin musulunci wanda suka koma ga Allah subhanahu wataala ba su yi aure ba an gane wannan aiko ba su yi aure ba su haifi kowa ba amma ga littattafan su nan da alkhairi mai dimbin yawa da suka bari duniya tana ta amfana kuma kullum ma ƙara faɗi amfanin ayyukan da suka bari na alkhairi da ilimin da suka bari kullum ƙara faɗi yake ana amfana da shi to kaga wannan muna musu kyakkyawan fatan sun ci jaraba da Allah ya musu na da suka ba zuri'a ba kuma amma gashi sun ba wani alkhairi da mutane suke amfana to haka ya kamata mu canza tunaninmu amma tunanin mutum yana tunanin wai ya fi son ya haifi ya mace ko ya fi son ya haifi ɗa namiji to da yawa za ka ga cewa ba dan Allah ake ba abin duniya ne ake kuma abin duniya ba ka da tabbas a kansa kuma ya kamata ƴan uwa mu dinga kyautatawa Allah zato mu dinga kyautatawa Allah zato ka dinga yin fata ka dinga roƙo kai kokari ka zama mutumin kirki ka dinga yawaita addu'a ka kyautata alaka tsakaninka da ubangiji ka dinga roƙon Allah ya baka rufin asirin ma da ba sai ka buƙaci wani ya taimaka maka wala ƴaƴanka wala wani Allahumma agnini bi halalika an haramika an gano wannan aiko yau Allahumma agnini bi halalika an haramika yau yau Allahumma agnini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman zuwa ka roƙi Allah madaukakin sarki ya wadatar da kai da halal ba sai ka nemi haram ba ka wadatar da ka roki Allah madaukakin sarki kuma ya wadatar da kai ba ma sai ka nemi taimakon wani Allah to kaga wannan ta Allah zato kenan ko amma wanda yake yin zaton cewa ai gashi ƴaƴansa shi in bai haifi ma maza ba yanzu wata rana ya shiga cikin bala'i kenan wani yayi kaza yayi kaza to ana inna zanni abdi be yanda kai wa Allah zata sai baka haka amma in kana kyautata Allah zato sai ya isan maka da dukkan wani abu na wannan din sai ka ga in ma Allah ya baka zuri'a yayan suna taimaka maka amma ba wajen kana bukatar taimakon ba sai dai dan su biyayya da za su yi na kyautatawa su yi su masu samu falala a gurin Allah madaukake sarki dan Allah kowa a cikin mu yana son wannan ko baya so to kamata ya mu dinga roko ko mu kyautata Allah zato duk inda ka kyautata Allah zato to zai kare maka wannan mutuncin in ka yi zaton Allah yana da karamci zai zai zai zai jibinci lamarinka a lokacin da kowa ma yi watsi da kai to Allah zai jibinci lamarin na. in ka yi tunanin kuma cewa to yanzu ni kuma ranar in na ta fa kaza kaza kaza kai wa Allah wannan mummunan zaton sai baka haka Allah ya kiyaye abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh